Mm-hmm. จิตใจของเราเกิดต้องมาที่มีจิตใจ 能 我我也感觉现在。 ของจิตใจของเราจิตใจของเราจิตใจของเรา การสงสารอะไรต่อมี่ือการปฏิบัตใจทางธรรมิตหาจะรอด ไม่ว่าจะมีเรื่องของที่ใดมีความสุขความสบายใจ 你给我干啥？ ကြီးကြီးကြပါတော့ဒီကြရတဲ့ဒါကလည်းနေကြတယ်

ที่เราในการปฏิบัติเราจะเป็นเองที่รู้จักที่เราสามาเราจะคงเป็นโบราณในสายตาของทางเรา